teknikala joi hartzen bon, ba, hogei joenetan ginean, eta berdiak joi eta bostuen etatigan, gehi jokulai aden bo osoze bai. Ordin, uh, kontatzen dekam joat, eta bost mila gehi, eh, gehi hama bost mila, edo hamar mila, eh, hor gaintihiz, eta hama bost, eta be, kajik joi eta bost mila euro ebai habokin uh, despazamentien aldetik baizik. Ebe behardik, hain horta helt, berdiak ba, hamar bat mila euro uh, sozat zaman. Eta, bon, sponsoring eta holako kanaiko gitzake bai habokin eh, azkarki eta bai mm, be gogozkatzen hasten gutuk deja ze animazioan proposatzen aldug gue sozu handien abe eta buveta eta sartziak eta sigurduk ez giela bon, jerkia gutuk lanin, mena bat diaguan be edo lan uh, gaizen hobekitzeko alde hortaik eta ebai ebe sos, eh, sos bilketa bat antolatu diagio interneten bidez. Uh, ebe, oh, esperantza hama bi euro eta helzi edo hola denbo eh, enplegu bat erdian pakatzeko horak zabait. Merzian txos, uh, voilà, egutuk txerkatzen horotaik.